Mirëmëngjes dëgjues të Radio Rock, fillon emisioni Dita zë Fill për këtë javë. Ora është 7:35 minuta. Ja dolëm vonë, kemi vetëm 5 minuta vonesë sot. Vetëm 5 minuta vonesë. Kjo fashionably late, siç e thonë ata. Kishim folur ndryshe bashkë po të ishim në Gjermani. Ë, uh, po s'jemi në Gjermani pikërisht pra. Sot nuk e di në ndihet entuziazmi im, Altini është në studio. Un un e ndjej në fakt, e ndjej dhe Altinin që është këtu në studio se Shikoj që gjërat po i lëviz vërtetën pak me pak me ah. shpejtësi shumë i okupuar siç është zakonisht me punën. Do të them djalosh na ke munguar jashtëzakonisht shumë. Uh, edhe mirë se ke ardhur përsëri këtu. Uh, Mirëmëngjes, s'kam edhe unë shumë fjalë, se vërtet më keni munguar. Ashtu ë. Po. u bë kështu një treshë me zemrën në dorë këtu. Atë i thashë edhe Blenit që parë, u bëmë rezil me Gentin, DJ-in tjetër, po pra, se nuk e fshihnim në asnjë mënyrë mungesën tënde. Më jeta me me siguri Genti është duke fjetur gjumë tani, kështu që. Po, tani po e shijojmë vërtet mëngjes. Lirisht. Javë të mbarë për të gjithë ata që e kanë nisur fort me punë, me shkollë dhe impenjime të tjera. S'e kam bërë asnjëherë në fakt, po përshëndes gjithë ata që për momentin janë nëpër makina dhe po shkojnë në punë, në shkollë. Aha. Ku di unë, në sh... në kopsht. Në kopsht, po, po, me makinë në kopsht duke shkuar, 2-3 kalamaj të vegjël njëri po. Dëgjues të Radio Rock, të po. vegjël po, dëgjojnë Radio Rock. Edhe unë që tregoj barsaleta tamam për fëmijë ndonjëherë këtu, kështu që. Do flasim sot për shumë gjëra. Shumë gjëra do po, të flasim sot. Po fokus në emisionin e sotëm është uh, Marubi. Marubi. Marubi po është arti në fakt. Është uh, arti, po është çështja Marubi që me sa duket e ka nxjerrë në sipërfaqe diskutimin mbi artin, lirinë e tij dhe E, ti do të na tregosh sepse je edhe i impenjuar një çik me këtë. Pa, po, po. Kam kuptuar edhe e kuptoj nga zelli yt që unë nuk po të mbaj dot ritmin, ke nuk e di çfarë kafe ke pirë ti. Nuk e di. Kolumbiane, puro? Duhet duhet të më kenë bërë magji, se s'ka mundësi. Ha pra, zakonisht është wow, sa mirë që dëgjohet në kufje. Tash e kuptoj se ku jemi. Dakor, dakor, dakor. Ë, uh, nis një mëngjes i të hënës plot me diell, nis edhe Dita zë Fill programi i mëngjesit në Radio Rock çdo ditë këtu. Nga ora 7:30 deri në orën 9 jemi për t'ju zgjuar ndryshe. Kështu kemi thënë vetes, në rast se nuk keni dalë akoma nga shtëpia, dijeni mm -hmm. që është ftohtë, paktën unë kam pasur goxha ftohtë sot kur kam dalë. Dhe këtu te rruga, zakonisht rrjedh ujë, nuk e di pse tek po. rrugica që çon për tek liceu artistik, vazhdimisht derdhet ujë dhe është ujë i pijshëm, është ujë i pastër që që derdhet vull. Është edhe shprehje, aty ku rrjedh ujë pihet. Po aty ku rrjedh ujë, e. Sigurisht në kampanja dyrti. Atë po është trotuar, por ë? Okej. Vetëm që kishte ngrirë. Fushat e ky, fusha vetëm ngrira. Altini Për ata që nuk e din, dëgjuesit që na janë bashkuar më vonë, Altini kishte. Po, menjëherë kur u çua ishte shumë ftohtë sot. Fushat ishin të ngrira, a thua se çohet diku ku, di un tash, ë, blegërijnë delet Altinit. e me Altin Frashërin në studio. Është bariu ah. i fushave. Ë? Kështu mund Po mirë, si e kalove fundjavën, ja? Ë, fundjavën Jo, vetëm dje kam pasur pushim se pardje faktikisht kishim. Nuk të pyeta se kur e kishe pushim, thash si e kalove. Nuk e ka pasur pushim. Shumë kohë Ka bër aktivistin dhe revolucionarin këtë fundjavë. Shumë Shumë Ashtu, mirë, ç'ke bër kështu ë Ç'ke bërë aktivist? mundial? Si jo, a- Të shtunën- ç'aktivitet aktivistik ke bër? Asgjë interesante, ë, vetëm ka shtyr policët. Ora, un dua a, ka, ka ti ke shtyr policët. Po. Ke qenë te Marubi. Aha. Edhe s'të vjen të shi shi shi gjithë kënaqësi kam shty ca polica. Po nuk të vjen turp që vë duart mbi punonjësit e rendit? Jo, jo gjithçka u bë pa duar fakt. Ah, pa duar. Okej, çe dura baba. Mirë, nuk dua ta imagjinoj si ka qenë pa duar se mund të kesh. Si ka qenë puna? Jo, prit ta sqarojmë një çik se nuk dua që të dalë po, sikur Altini, sikur Altini paska shtyr policin apo në ndonjë mënyrë keni bërë një gardh njerëzor. Po. Po, po pikërisht. Atëherë policia ju ka shtyr juve, ju keni mbajtur policët. Kjo po. është. E vërteta kjo është. Edhe keni bërë këtë në emër të artit, në mhm. mbrojtje të po. lirisë mhm. të artit, po apo mirë, ta bëj hallall, mhm. quhet. Okej. Okej. Në rregull. Kalojmë te kënga e parë, po është këngë revolucionare. Këngë revolucionare? The Pretender pra. Oh, ashtu. Okej. Kush nuk e ka dëgjuar? Unë jo. Akoma? Ose mund ta kem dëgjuar, po un kam shumë probleme të lidh këngët, tingullin me me ah, titujt. Ah, okay. Kjo është e bukur sepse edhe në videon e kësaj ka një gardh policor, po deshe ta tregoj në YouTube. Megjithatë është nga albumi i fundit i Foo Fighters, Echoes, Silence, Patience and Grace. The Pretender, uh, Radio Rock Dita Zë Fill. Ja aty ku Rocku bën protest The Pretender në fakt. Pra. E pra, u rikthehemi në studio jeni duke dëgjuar Dita Zë Fill, është Radio Rock çdo mëngjes këtu nga ora 7:30 deri në orën 9 të mëngjesit dhe sot kemi për të diskutuar disa gjëra që janë interesante në fakt për Ata nga juve që jetojnë në Shqipëri dhe i shikojnë lajmet, por edhe ata që janë jashtë shtetit tash edhe dëgjojnë ose shikojnë lajmet me satelit, do të marrin vesh që njëra nga ndodhitë interesante, ë uh, se nuk reshtin çuditë në këtë vend, mhm. është ajo çfarë ka ndodhur me shkollën ose me Akademinë e Filmit Marubi, e para dhe e vetmja Akademi e Filmit e Kinematografisë në Shqipëri ku përgatiten regjisorët, operatorët e mhm. ardhshëm, skenaristët, skenaristët, të gjithë ata pra që studiojnë për kinematografi. Kjo është një shkollë drejtori i së cilës është zoti Kujtim Çashku. Po. Është rektor, po. Çashku. Ë Dhe çfarë ka ndodhur po, Blerina? Çfarë ka ndodhur? Në fakt, Akademia e Filmit dhe Multimedias Marubi për të gjithë ata që argumentin e parë në majë të gjuhës kanë që është shkollë private dhe që është biznes, e që këtë e dim, e përveç kësaj. E, jemi në kapitalizëm apo? Po, jemi në kapitalizëm, po duhet thënë që në fillim se kështu jemi të gjithë rehat. Domethënë kur e mhm. themi që në fillim jemi në rregull edhe kemi hapësirë për të folur dhe për argumenta të tjera. Pastaj përtej kësaj. Dakord. Është për të thënë të vërtetën, të vërtetën është oazi i vetëm ku mendohet pak për uh, kine, jo mendohet pak, po aty jetohet aty për kinematografinë në fakt. Po. Aty të gjithë jetojnë për kinematografinë dhe uh, me sa duket oazi i vetëm uh, e shqetëson E shqetëson shumë pushtetin e sotëm, se pushteti i sotëm është pushtet i injorantëve dhe nuk mund të lejojë një oaz të tillë. se Gjithmonë arti është kërcënues. Nuk e di, më duket nuk ndryshon asgjë nga ajo çka ka ndodhur vite më parë në Shqipëri. O- Okej, E, tani e dim e dim të gjithë që në fakt historia është spirale dhe përsëritet, po gjithmonë ajo spirale sjell diçka të re, nuk mund të përsëritet historia në mënyrë të njëjtë kaq të shëmtuar. sinqerisht unë nuk e di se çfarë ka qenë Okej. Konflikti i radhës. Atëherë çfarë çfarë çfarë po ndodh me Marubin që nuk shkon? Atëherë ë filloj nga fillimi. Sipas një VKM, po, do filloj po. nga fillimi në fakt, po të, po lexoj në fakt uh, konferencën për shtyp tekstin që ka mbajtur dje zoti Kujtim Çashku. ë uh, Po e lexoj edhe një herë se brenda ndër rreshta janë edhe argumentat Është e mirargumentuar në fakt. Thotë akt terrorist ndaj Akademisë së Filmit dhe Multimedias Marubi. Më lejoni të bëj me dije thotë opinionit publik në fakt është konferenca për shtyp para dy ditësh, jo e djeshme. Re, po, rektori i Akademisë së Filmit dhe Multimedias Marubi, më lejoni të bëj me dije thotë ai opinionit publik aktin terrorist që po ndërmerret ndaj Akademisë së Parë të Filmit dhe Multimedias në vendin tonë. Në bazë të një vendimi qeverie numër 1445 datë 29 i 10 2008, Urdhërohem që të liroj ambientet e shkollës brenda orës trembëdhjetë zero zero të datës njëzet e një i dytit dy mijë e nëntë, pra të shtunën. E konsideroj këtë VKM si akt terrorist që vret kulturën dhe arsimin në Shqipëri dhe që bie ndesh me politikat dhe strategjinë e integrimit perëndimor të saj. Ë, Për hapjen e shkollës Marubi thotë, Mu desh të luftoja katër vjet me qeverinë e atëhershme, më pas me insistimin personal, mbështetjen e kineastëve vendas dhe të huaj, si në bashkëveprim me qeveritë perëndimore, arritëm të gjithë së bashku që më katër tetor dy mijë e katër të hapim Akademinë e parë të Filmit dhe Multimedias Marubi në vendin tonë. Sot kjo akademi është akredituar nga shteti shqiptar dhe është bërë anëtare me të drejta të plota të CILECT, GEECT dhe SEECS, organizma ndërkombëtare të akademive më të njohura të botës së filmit dhe televizionit. Akademia e Filmit dhe Multimedias Marubi, në fakt, ka edhe një histori të veten, le të themi, nënligjore, u hap me VKM, me një numër 652 datë 30.9.2004 dhe me VKM numër 74 datë 4.2.2005 iu dhanë si fillim nga qeveria në përdorim për 10 vjet pa shpërblim një sipërfaqe prej 200 metrash katrorë në Kinostudio. Kjo sipërfaqe shërbeu si fillesë e hapjes së shkollës Marubi dhe rikonstruktimit të plotë të godinës së shkatërruar dhe mjedisit funksional përreth saj. Që në atë kohë ne i kemi kërkuar në mënyrë të vazhdueshme qeverisë legjitimimin e plotë të hapësirës ku na u lejua të bënim investimet tona. Pra, praktikisht VKM-ja duhet të ishte në fuqi deri në vitin 2014, ndërkohë që rezulton që me një VKM tjetër të dytë është prishur kontrata e nënshkruar, ne nuk kemi kërkuar kurrë të drejta pronësie mbi pronën publike, shprehet rektori i kësaj shkolle, por kërkuam thjesht administrimin dhe ruajtjen e saj në mënyrë që askush të mos i ndërronte destinacionin si godinës, ashtu edhe sipërfaqes funksionale të saj. Pra, Marubi është ndërtuar në një moment ku uh, territori i Kinostudios ka qenë tërësisht i shkretë edhe i rrënuar. Kam përshtypjen unë, ndoshta kam gabim, por këto VKM-të janë bërë çik si VRL. Po, po, ne jemi shtet VKM-sh. Po. Jemi shndërruar në shtet VKM-sh. Ë nga viti 2004 deri më sot kemi pritur një zgjidhje të arsyeshme të qeverisë Berisha, thotë ai, po në AFMM, Ora Film së bashku me qeveritë perëndimore kanë investuar mbi gjysmë milion euro duke krijuar një institucion krejtësisht të pavarur dhe tërësisht perëndimor. Rikujtoj që Akademia e Filmit dhe Multimedias Marubi është mbështetur fort nga ambasadori gjerman, po. nga atasheu kulturor i ambasadës franceze. Shafor, si dhe nga ambasadori spanjoll, të cilët kanë qenë edhe të pranishëm gjatë protestës. Për fat të keq, kërkesave tona të vazhdueshme nuk iu dha asnjë zgjidhje, por nisi një gjueti shtrigash e paparë dhe një status terrori antikulturor permanent. Mm. Edhe një konflikt i fortë është zhvilluar mes rektorit të AFMM-s dhe drejtorit të Alba Film. që ishte personazh më vete, ai thini ta përshkruan. Pse do të duhej, pse do t'i duhej uh, qeverisë që të sulmonte një institucion kulturor ose një shkollë filmi si si kjo? Sepse ka zëra që në mm. atë territor do të zhvendoset Top Channel. Dhe do bëhet parking. Këtë e kam dëgjuar edhe unë. Uh... E ne jemi në prag zgjedhjesh, edhe nuk do ishte Okej, okay, uh, ja shohim se okay. si po ndodh. Domethënë Uh, top Channel është i rëndësishëm për zgjedhjet duke duke i dhënë një thelë si si një kjo Top Channelit ka mundësi që të marrësh edhe për krahun e nevojshëm edhe për Edhe po të njëjtët zëra gojët e liga. Aha. Uh Thonë që se t'u bësha kanë faktisht ironi thonë që Top Channel nuk e do atë territor. Uh, as unë nuk do ta doja atë territor po të isha Top Channel do të thonë. Do japim po, zonë. Kinostudio në fakt është harruar fare se çfarë përfaqëson Kinostudio aty. Edhe para dy javësh ka patur Ora News, po. Telenorba dhe Klani janë edhe Koha Jonë. Aty para dy javësh mos gaboj ka patur edhe një konflikt tjetër territoresh mes televizionit Klan dhe Ora News. Ashtu. Mm. Territor një luftë e shëmtuar në fakt, është mm. pasqyruar edhe në media. E kisha përshtypjen që këta janë shokë të ngushtë bashkë. Po, kështu ti. Ja. Ëh. Sa duket? Lufta në art? Që janë janë, po Edhe zien. Jo, po ajo lufta në art, po ajo lufta mediokre, edhe mm. në media me sa duket qenka më hipokritja nga të gjitha luftrat që na qëllon të shohim rreth rrotull. Është vërtet kjo. E mbani mend kronikat mm. e Klanit për uh, Champions League. Sa mhm. kronikat mm -hmm. sajuara me njerëz të, të marrë, kështu që po, po. e Vizion Plusi kundërshtonte dhe ditën tjetër nxirrte po të njëjtit persona thoshin, "Jo, jo, kemi fol tjetër për tjetër." Ishin shumë shumë të ndyra si si zgjidhje. E do të vijojmë në fakt flasim pak për këtë çështje, po atë që kam unë për zemër, mm. të të diskutojmë në këtë emision është Ta. forma me të cilën ë uh, studentët e artit zgjedhin të protestojnë. Dakord jam unë. Unë kam kam qenë dy ditë pjesë në fakt kam bërë, kam qenë pjesëmarrëse. Po ti ç'u desh? Po, mua ç'u desh në fakt. Ëh, uh, kam qenë pjesëmarrëse prej dy ditësh e në atë që pra. ka ndodhur, po, do e shpjegoj më vonë. Po ç'u desh ti? Mua ç'u desh po. sepse jam shumë afër atij ambientit. Je shumë afër. Aty shpenzoj shumë orë. Dorina gjithmonë ka folur. Tein, po. Kjo është vendi ku shikon filma ti? Po. po. Ky është vendi ku unë mm. shoh filma, ky është vendi ku unë takohem me miqtë e mi edhe përpiqemi të bëjmë diçka të hajrit. Mhm. Të diskutojmë e, të flasim pak për dijet e për librat. Po ç'na duhet një shkollë filmi Blerina, sinqerisht e kam thënë. Ç'na po, duhet një po. shkollë. Ë? Ka shumë gjëra të tjera. Ka i bota, shiko. Bota do punë, juve juve doni ta kaloni kohën duke parë filma frëng. Meqë ra fjala kam parë një film frëng shumë të bukur, Sekreti. Ashtu? E ke parë? Jo. Jo, e po shiheni. Dhe aktori kryesor ngjan jashtëzakonisht me këtë Bashkimin e News 24-s. Oh, të më gjesë. Bashkim Hoxhë. Shumë i ngjan. Oh. S'e ke idenë, të betohem. Vetëm çik më i ri. Po. E po thoja që kam bërë edhe vëzhguesën, në fakt kam që prej dy ditësh marr modelet e të protestuarit. Mm -hmm. Modele që kisha kohë që nuk i shihja. Okej, okay, unë do mundohem që për pak minuta kur të kthehemi nga kënga tjetër të mm -hmm. të vendosim ndoshta edhe një kronikë nga lajmet, me aq sa mund të dëgjojmë në radio nga mm -hmm. ato që kanë qenë protestat uh, e kësaj, por do dua Do dua që gjatë kohës së kronikës ose pas saj ti të na shpjegosh se çfarë ka ndodhur. Meqë edhe Altini ka qenë, un un gjendem papritur në studio me dy protestues, po. jo protestant, uh, por uh, edhe edhe Me thënë të drejtën deri dje, paradite, unë nuk kam ditur asgjë, duket e kam kaluar weekendin në një fundjavë, në të po. Megjithëse ne kontaktuam bashkë me SMS, po dje, nuk ishte po, nuk ishte mjaftushëm për ta kuptuar së të Unë e kisha marrë vesh mm. pak më përpara se sa Se sa ti, më kishin ardhur fjalët kur kontaktuam me, me SMS bashkë, mm -hmm. megjithatë nuk e dija fare. Dhe kam dëgjuar, korigjomni nëse jam gabim, që Kujtim Çashku ka qenë mik i ngushtë, është, apo ka qenë, nuk e di tashi, duket sikur s'është më, i Sali Berishës, i kryeministrit. Unë konfirmoj. Ashtu. Dhe thonë thonë, nuk e di mm. tash, që po i hershëm, ëh? I hershëm. I hershëm. I hershëm që e ka mbrojtur dhe mbështetur goxha fuqishëm po. kur kur është dashur. Në atë periudhë ku nuk ishte ngjyer mjaftueshëm në mëkat. Cili nuk ishte ngjyer mjaftueshëm? Berisha. Kur ka qenë kjo periudhë të lutem? Në fillimet fare fare? Thua? Po. Ideja domethënë ka qenë ajo periudhë ku të gjithë mendonin se Berisha mund të ndryshonte diçka. Jo, ka qenë ajo periudhë ku të gjithë mendonin për ndryshimin e madh e nuk ishin fokusuar akoma në në dobësitë individuale të atyre që po e ndërmerrnin ndryshimin. Nuk e di, unë nuk njoh njeri tjetër pa konflikt interesi në këtë vend përveç kryeministrit. Ai nuk ka asnjë konflikt po, interesi. Po, të gjithmonë. Me sa duket. Megjithatë, ë duhet që të kuptoj më shumë, sepse sepse ë arrin këto punë, duket sikur duket sikur po ta marrim thjesht nga ana politike, ë, mos mos futemi tash në çfarë është e drejtë apo çfarë është e gabuar. Po. Por nëse unë do të isha qeveriu në këtë rast, a do Ti do të ishe qeveria? Qeveria, po. po. Çfarë thashë? Jo, jo, qeveriu, po. E popullorçe. Por në rast se do të isha qeveria, a do të më interesonte mua mm. në prag fushate të zemroja artistët? A do më interesonte mua të zemroja njërën nga uh, gazetat kryesore, të themi, dhe kryeredaktorin e saj që është një nga penat më të mprehta, sidomos që e ka pasur mbas vetes Meron me vite dhe me vite, mm -hmm. dhe e ka mbajtur Domethënë si themi qenin sulmues në kështu, ë? Ka qenë? Mos e vërtetë që qepitet kështu i rëndë. Jo, jo. Ti thua, "Ore mirë." Ah, ashtu. Ë, nuk nuk do e kuptonte kryeministri. Gjithsesi. Jo, nuk mendon ti, më thon një, zihesh me Temën dhe bëhesh futesh pasaj në gojën e Meros, kështu të flasim. zihesh me kujtim çashkun bën një gjë kaq të padrejtë sa ç'është kjo dhe figurën që bën qoftë tek artistët e tjerë në këtë vend tek të rinjtë, mhm. të cilëve më duket sikur kjo rezonon më tepër me të rinjtë. Është një universitet. Mm -hmm. Është një një akademi filmi, domethënë një shkollë artistike. Që kam përshtypjen që të rinjtë e ndjejnë çik më shumë po. ë këtë si mhm. goditje. Mhm. Po Pastaj flasim pak është, më fal, vetëm kemi kërkuar edhe dorëheqjen e ministrit. E kujt ministrit? Kulturës, Ylli Pango. Oh. Ah. Ku e çdo Pango? Nga këto gjëra? Ne kemi nisur betejën po. E keni nisur. Ne po. një peticion duke? Mm. Për këtë po vë. Po. po kujt e keni drejtuar peticionin? Peticionin të gjithë të rinjve, të gjithë atyre që kanë mbetur pak dashuri për artin, mm -hmm. mund ta nënshkruajnë. Ah, mund të nënshkruhet një peticion. Sa radhë është luftë mes artit dhe pushtetit. E kuptova. Dhe gjithmonë fiton arti. E, ta shumë. Kam përshtypjen, kam përshtypjen. Nuk përdorin jetë ata. Jo, kështu kështu do të ndodhi. Ne që jemi të artit do të fitojë arti. Jo, dhe është është shumë e vërtetë që nuk janë përdorur të vërteta. Po pra. Janë botë të ndryshme. Ai kufiri njerëzor që bëmë të shtunën ishte në fakt një ndarje shumë e qartë mm. edhe edhe të njerëzve. Megjithatë, ky ka provuar ky qeveri që kemi tani në krye, ka provuar që është shumë e fuqishëm, sepse Ka nisur për shembull një betejë dikur me mediat që me atë gjobën e famshme që vuri dhe unë mendova që do ta humbte patjetër, sepse mediat kanë një pushtet të jashtëzakonshëm. Edhe duket sikur avash avash, avash avash i ka futur në suazën e vet dhe i ka mbyllur dhe kapakun, tashi pam, edhe i ka vënë mediat në nën vete. Mhm. Kështu që ky mund edhe ta zhbëjë artin, mund edhe ta çligjërojë artin, do i fut një VKM, ndalohet arti me ligj këtu edhe pastaj flisni sa doni juve. Çfarë është kënga e radhës? Ëh, Kasey Chambers. Kasey Chambers, the captain, këtë ja dedikojmë kryeministrit të Shqipërisë, po. zotit Sali Berisha, që është kapiteni që e drejton këtë anije dhe ne jemi asgjë siç thotë dhe kënga. Mm -hmm. Kasey. Well, I don't have as many friends because Po burgosen universitetet. Shikoni, burgosen universitetet. Një ditë pas incidenteve në hyrje të Akademisë së Filmit Marubi, rektori Kujtim Çashku akuzon qeverinë dhe ministrin e Kulturës për presion të qëllimshëm. Çashku pohon se po mblidhen firmat nga personalitetet shqiptare por edhe të huaja të artit për t'i dërguar peticion presidentit Topi dhe kryeministrit Berisha për situatën e krijuar Në qoftë se ju vini me mendimin që këtu ka biznes, në qoftë se ju vini me mendimin që këtu të fusni policinë dhe të ushtrojë dhunë, është mjerim, do të thotë që nuk mund të kërkohen më formula juridike apo formula të cilat sjellin zgjidhje, por kërkohen vetëm formula dhune dhe terrori. Prandaj unë e kam quajtur një akt terrorist gjithçka çka ka ndodhur në Akademinë e Filmit Marubi. Nga ana tjetër, drejtori i kompanisë shtetërore Alba Film, duke u bazuar në shkresa zyrtare të katër viteve të fundit, ka akuzuar Akademinë Marubi për zaptim prone në shkelje të ligjit. Kujtim Çashku, si drejtues i Ora Film SHPK, nuk u mjaftua vetëm me këtë sipërfaqe të dhënë nga VKM-ja, por në mënyrë të paligjshme pushtoi të gjithë ndërtesën pronë shtetërore. Them pushtoi sepse ë ka plot është njoftuar herë pas here, i është drejtuar ë subjektit Ora Film që ë si të gjithë qiramarrësit e tjerë që paguajnë rregullisht. Çështja e legjitimimit është një çështje thjesht e lidhur me një vullnet politik, çka do të thotë këtu nuk është çështje më juridike, por është çështje vullneti politik dhe vullneti politik është i lidhur me vizione kulturore. Sipas vendimit të Këshillit të Ministrave, Akademia e Filmit Marubi duhet që të lironte ambientet në mesditën e së shtunës, Kundërshtimi i pedagogëve dhe studentëve ka çuar një ditë më parë në konfrontime mes tyre dhe forcave të policisë, të cilët kanë ndërhyrë për t'i larguar ata nga ambientet e kinostudios. E pra, sapo e dëgjuat, kjo ishte, kom, uh, ishte kronika nga uh, News 24, për t'i dhënë kredit, si dëgjuat disa nga protestat që po ndodhin tek Akademia e Filmit Marubi uh, në këto 2-3 ditët uh, që kanë kaluar dhe duket sikur uh, ndodh pra siç shprehet edhe rektori i akademisë, një sulm terrorist ndaj uh, ndaj akademisë, ndaj artit, ndaj filmit në përgjithësi. E, unë do doja të flisnim pak tani për format e protestuarit këto dy ditë. Sikurse thashë më më më parë kam mësuar shumë këto dy ditë nga nga nga mënyra se si mund mund të reagosh për për një padrejtësi dhe se si mund të mbrohet. Edhe me sa duket artistët kanë forma kanë forma të ndryshme. Unë me Altinin kemi qenë dy ditë, më kujtohet të shtunën. Të kujtohet mhm. Altin kur kemi bërë kufirin njerëzor. Po, kufirin njerëzor tek hyrja e e akademisë. Akademisë më rrugë. E më kujtohet ajo ka qenë ka qenë një moment ku jemi shkrirë të tërë për një për një çështje dhe Më kujtohet që rektori, Kujtim Çashku, ka ka thirrur me të madhe, megjithëse mm, e kam si tani përpara para syve profilin e e dëshpëruar të tij, bën thirrje që askush të mos prekë me dorë uniformën e policisë dhe askush të mm. mos e cenojë me fjalë dinjitetin dhe respektin ndaj kësaj uniforme. Ndërkohë që vetë ishte duke ngrënë shqelma dhe ka kaluar dje një pjesë të mirë të orëve në spital. Një, ka qenë kjo një E kanë rrahur Kujtim Ça. Po, e kanë goditur. E kanë goditur. Në përpjekje e sipër, e kanë shtyrë dhe i është dashur të kalojë ca orë në spital të marrë mjekimet e nevojshme. Ëh, mm -hmm. kjo kjo ka qenë një një deklaratë që më ka habitur e di pse, sepse ti je aq afër ëh aq afër duarve që të shtyn Blendi, je aq njerëzor sa në një moment mund të të shpëtojë një fjalë, mund të shpëtojë një klithme, mund të të shpëtojë një gjest. Po, me sa duket, ë ndërgjegjësimi është aq i lartë sa format janë të skajshme artistike për të reaguar ndaj kësaj. Më kujtohet si tani kem, kemi patur rreth e rrotull mbi 20 kamera. Një formë tjetër e të protestuarit për atë gjë ishte ë uh, ishin vetë studentët edhe pasioni i tyre. Morën të gjithë nga një kamerë në dorë, edhe u vendosën të gjithë në në një cep në të gjitha cepat në fakt të sipërfaqes së akademisë dhe mm. filmuan gjithçka. Edhe morën gjithçka. Kjo ishte një mënyrë e tyre për të protestuar dhe për ta thithur ngjarjen dhe ishte një mënyrë për të treguar se çfarë përmbahet brenda tyre në këtë shkollë, se çfarë bëhet në këtë shkollë dhe se mm. çfarë është pasioni artistik. Pastaj ka patur studentë nga fakultete dhe universitete të tjera, të cilët megjithëse në sezon provimesh kanë shpenzuar orë të tëra pranë akademisë. Uh, u bë një press room, le të themi, në kat të dytë ku të gjithë me me kontributin e tyre vullnetar u përpoqën të lajmërojnë maksimumin e të rinjve apo artdashësve, intelektualëve, artistëve të tjerë Atëherë, që kanë munguar për të qenë i sinqertë. Çfarë kanë çfarë, munguar? Çfarë kanë në plan në vazhdim? Dje u bë një koncert, mm. një koncert me muzikë rock. Filloi në fakt me muzikë reggae dhe ishte Rubini ynë. Uh, Rubini ynë i cili e filloi me muzikë reggae dhe pastaj kishte grupe të rinjsh që ekzekutuan muzikë rock live. Mm -hmm. Edhe kjo ka për të vazhduar edhe në ditët në vijim. Janë shfaqur filma dje, edhe do të vijojnë të shfaqen filma. Edhe do të vijojë të ketë të ketë muzikë edhe koncert, sepse kjo është zgjedhur si forma e vetme për të reaguar. E kuptova. Ndaj prishjes së territorit. Dhe ju kujtoj miq, ë uh, ashtu sikurse është bërë edhe lajmërimi nëpër emailet apo nëpër uh, accountet tuaja në Facebook, ti që je ende gjallë shpirtërisht edhe kthjellët mendërisht, Eja në takimin politik pa orar, por historik, mes njerëzve të lirë për herë të parë në mbrojtje të artit, të të vetmit institucion që ruan natyrën historike të kinostudios, të pronës publike, të bashkëpuntor, të bashkëpunimit të lirë, të mbrëmjeve të kinemasë, të edukimit estetik, të investimit të së ardhmes së artistëve të rinj, të gjelbërimit të vetëm të kinostudios, të dimensionit politik jashtë çdo pushteti që privatizon. Në 1990 nuk ishte elektronik, politikisht këtu në gjatë jeta. Ky është lajmërimi që kanë bërë uh, stafi, por edhe mbështetësit e stafit të Marubit. Uh, do të ketë gjatë gjithë ditës shfaqje filmash, në fakt në ekranin e madh, në atë ekranin gjigant veror, të teatrit veror, i cili pritet me ankth të rrëzohet poshtë e shpresës së lartë. Çfarë është planifikuar? Çfarë është planifikuar për të shembur sot, për të për të prishur sot, shtatruar? Sot në fakt është bërë një lajmërim dje mm -hmm. në orët e vona të darkës që në orën 7:30 do të vinin fadromat e policisë. Të mëngjesit. Po, të mëngjesit për të Gjithmonë këtu janë problemet. Riprovuar dhe ritentuar edhe një herë të hyjnë në në në atë territor. E për momentin unë nuk kam asnjë asnjë informacion a ka realisht polic aty dhe është sërish i rrethuar ai territor apo jo, po në momentin më të parë që do të kemi një lajmërim drejtpërdrejt nga Marubi, këtë do e njoftojmë. Mm. Ju kujtoj që nesër do të jenë të ftuar tre studentë nga Akademia e Filmit dhe Multimedias Marubi, janë studiojnë për regjisurë dhe për skenar. Ata do vinë jo vetëm të tregojnë uh, atë çka kanë përjetuar këto ditë, qëndrimin e tyre dhe format e tyre të reagimit, po do të flasin pak edhe për eksperiencën e tyre dhe nuk ka më mirë uh, se t'i qëndrosh mirë dhe pas kësaj situate duke thënë se çfarë realisht bëhet mm -hmm. brenda atyre mureve. Atëherë, doja që t'i kujtoja dëgjuesit që mund të na kontaktojnë me mesazhet e tyre SMS në numrin tonë të telefonit 069 20 84 436 020 069 20 84 436. Do doja që të që të na dërgoni një mesazh se çfarë mendojnë për këtë që po ndodh dhe ka dhe një ironi të madhe në këtë mes. Ë uh, mbrëmë kanë qenë edhe ka qenë nata e shpalljes të çmimeve Oscar mm -hmm. për filmat më të mirë të vitit, ndërkohë që në Shqipëri uh, e vetmja shkollë e filmit uh, tentohet të, të shembet. Jemi jemi kështu, jo vetëm 100 vjet mbrapa, Por edhe 50 vjet anash dhe le ta quajmë, le ta quajmë, uh, ai Kujtimi thotë uh, terrorizëm. Unë po them uh, barbari. Mm. Nuk dua fare që të hyj uh, teknikaliteteve të këtij konflikti. Këto gjëra mund të zgjidhen në 100.000 mënyra më të sakta se kjo. Duket që ka një tendencë që ti të shkatërrosh, të shkosh me fadroma për të prishur një punë, ndërkohë që palët mund të hidhen në gjyq, që ky vend ka gjykata, që mund është pra çështja në gjyq. Ky vend ka gjykata, ka shtet ligjor, ka ose gjoja ka shtet ligjor dhe nga ana tjetër pastaj ka dhe një shtet dhune policor që shkatërron gjithçka që i del përpara në mënyrën më të turpshme të mundshme. Edhe që të hahesh me artin, të godasësh artin në këtë mënyrë, unë nuk e di se nga çfarë lloj barbarësh, po nga më të këqinjtë, domethënë edhe Hanibali kur zbriste nga ato Alpet do të kishte do të kishte zili. të tillë barbarë që që rrafshojnë gjithçka përpara. E më vjen një lajmërim pikërisht në këtë moment, çdo ditë filmat do të nisin nga ora 11 paradites për të vazhduar deri pas mesnatës me projeksionin në sallën kryesore të kinemasë dhe kinoteatrin veror pranë ambientit të jashtëm. Kjo për të gjithë ata që duan të bashkohen e të solidarizohen. A nuk do ta prishin këtë ekranin e madh? E po shpresojmë që jo. Në qoftë se do të ketë njerëz duke parë film, mund t'i zërë ekrani, kur të vijë fadroma. Nuk dua ta mendoj këtë. Ëh, sepse unë jam i gatshëm që të besoj tani që edhe mund të jenë njerëz atje duke parë film ose mund të marrin të shtypin edhe ca njerëz me fadroma, se kjo ka mbetur për të bërë tani. Nuk ka Ora ças ndodhet, e përsëri fat me fadroma s'më është dot se. Fadroma është fadromë. Fadroma prish shpinë ja, po. prish mbikalime nënkalime, prish gjithçka që është për të ndërtuar, është fadroma sa bi rrugën i thonë fjalës. Se nuk duam që të kujtojë kujtojë qeveria që kemi na, neve e duam dhe e respektojmë. Po. Qeverinë edhe kryeministrin e këtij vendi, megjithatë mm. nuk na pëlqen që kapet në disa në disa gjëra fare të vogla kështu. Si e bëri njeriu me kapele? Njeriu me kapele. Uh, është... Ky katunari, më fal. Ky Arturo Ui, më fal. Ky Arturo Ui, uh, ja që vinte pra- era alkool. Po. Po mirë, që si vjen një një përfaqësues i qeverisë i dehur atje. Ka lezet kjo punë çka kishte pirë. E pi fërnet. Gjerba, ha? Fërnet ishte? I vinte edhe erë fërnet, marrë zhë çka ka pirë. Ja për sa unë jam karnarta që zbatoj urdhrin e qeverisë sime, sepse ne vetë kemi votuar, kështu që Vetë kemi votuar. Po, po. E vraponi të nënshkruani peticionin në fakt, mund ta gjeni në ambientet e Marubit, po kam përshtypjen që do dalë edhe jashtë këtij territori do qarkullojë e diçka më vjen keq mm. Blendi që uh, prisja shumë intelektualë, prisja shumë artistë, artdashës, këngëtarë, aktorë, regjisorë. Po. këtu në vendin e deleve. Dje po nuk kishte. Nuk kishte. Është nuk, për të ardhur keq. Nuk ka, dëgjo. Ka një ka një mungesë të madhe solidariteti këtu te ne. Mm. Le ça jemi ne të tre këtu që që bëjmë muhabet në radio. Neve jemi jemi shumë pak, po askush nuk nuk e vë, shiko, ndodh diçka që ky popull është sa skeptik, aq edhe frikacak, por në një farë mënyre edhe i lodhur, edhe i drobitur nga nga gjithçka që ka ndodhur dhe është është marr për hundësh për një kohë tepër të gjatë dhe ka humbur besimin që mund të ngrihet të protestojë për diçka që ia vlen realisht dhe se protesta e tij nuk do të përdoret nga meskinët, nga makutët, nga ordinerët, nga oportunistët, nga makiavelistët të paaftit, hajdutët. A do të vazhdoj se mund të vazhdoj gjithë ditën po, me këtë? Po, e di. E kupton? Një një pedagog në fakt i akademisë më thotë diçka Pardje, me çfarë gjuhe mund t'i flasësh një pushtetari që me çfarë gjuhe filmi mund t'i flasësh një pushtetari që nuk ka parë kurrë film në jetën e tij? E, uh, e bag, nuk e di. Okej. Okay. Kalojmë te kënga e radhës. Audioslave, Be Yourself. Be Yourself, uh, kjo është Radio Rock. Rikthehemi pas pak me të tjera gjëra. Sa është ora? Për të gjithë ata që duan të firmosin peticionin në mbrojtje të Akademisë së Filmit dhe Multimedias Marubi, mund t'i drejtohen linkut në internet afmm.edu.al. Ndërkohë që dje patëm një kontakt me disa të rinj përfaqësues të organizatave në Prishtinë, pritet që sot të organizohet një protestë në mbrojtje dhe në solidarizim të kësaj situate përpara ambasadës shqiptare në Kosovë. Dhe deri në Kosovë ka arritur puna. Ndërkohë ka lajme të tjera nga vendi dhe njëra që ka qenë më interesantja, ë uh, ka të bëjë me ata kriminelë që nuk i mban burgu brenda. Disa i thonë burgut hapu kur janë jashtë dhe futen brenda, ndërsa disa janë brenda në burg dhe i thonë burgut hapu dhe në këtë mënyrë dalin. Dalin jashtë. Po, edhe është pikërisht fjala për Alket Rizajn, i cili arratiset për herë të parë nga burgu i sigurisë së lartë në Athinë, edhe këtë radhë me helikopter prerë. Po si ndodhi? Ë, uh, ndodhi ashtu siç ka ndodhur edhe në vitin 2006, bashkë me një shtetas grek, ë uh, me të cilin janë si duket partnerë në krim, ë uh, Alket Rizaj, i cili uh, është i akuzuar për vrasje me paramendim, kapet fillimisht nga policia në vitin 2006 dhe hidhet në burg bashkë me me këtë grekun. Po. ë uh, Ndërkohë me helikopter diku në ambientet e burgut vjen vjen uh, dikush me helikopter më duket se ishte vllai i këtij grekut dhe ulet i merr këta të dy në helikopter dhe ngrihet dhe fluturon kjo ndodh në vitin 2006 dhe është përsëritur përsëri dje e njëjta skenë e njëjta skenë por me një helikopter tjetër. Po. E kupton? Helikopteri është gjetur pastaj ë uh, larg vendit. Ishte i vjedhur uh, besoj. Ë mund të ketë qenë mund të ketë qenë i vjedhur. Po, kanë ndaluar në semafor dhe i kanë vajtur. Ë, uh, megjithatë kanë kanë mbetur dy makina, ë, uh, domethënë kanë mbetur helikopteri dhe ata janë larguar më pas me makina. Ë, uh, Alket Rizaj, i i e ky mund të gjendet fare mirë në Shqipëri tashmë, ë. Po. Heroi i shumë vetave. Kështu që kujdes. Atëherë, arrestimi i mikut të Alket Rizajt, grekut Vasilis Paleokosta në janar të 2008-s ndihmoi autoritetet në zbardhjen e shumë enigmave që shoqëronin deri në këtë kohë ngjarjen e ndodhur me largimin e dy të dënuarve nga burgu në vitin 2006. Sipas hetuesve të policisë, mësohet se helikopteri i parë ishte ngritur pasi qe porositur për të bërë ulje në burgun Koridhalos. Nga hetimet e policisë dhe deklarimet e mikut të shqiptarit u konfirmua se ai kishte organizuar arratisjen nëpërmjet njerëzve të tij në Greqi, ndërsa shërbimi me helikopterin ishte paguar nga miqtë e shtetasit grek të konsideruar si një vrasës gjakftohtë, ë Edhe ideja ka lindur në qelitë e, gru, e burgut Koridhalos, ku të shumëkërkuarit i bashkoi plani spektakolar i largimit nga qelitë ku vuanin dënimet e rënda të dhëna ndaj ë tyre nga drejtësia greke. E pra, spektakolare. Jo, spektakli vërtet duhet të Në fakt, e, Unë vetëm nëpër filma e kam parë këtë gjë. Unë ju kujtoj që vazhdon fushata e 15 marsit. Mhm. Se në 15 mars kemi tjetër të tjera ndjeshmëri. Sigurisht. Për të gjithë ata që duan të marrin pjesë në organizimin e kësaj fushate, drejtohen pranë zyrave të lëvizjes Mjaft, e Shqipëria nuk harron. Shqipëria nuk e harron 15 marsin kollaj. Ndaj për të gjithë ju që Çfarë keni... të mbaj mend më përpara Shqipëria është këtu. Po. Për të gjithë ju që keni mjaftueshëm kujtesë e që jeni lidhur fort me kujtesën si njerëz, ëh, mm -hmm. uh, Jepni një dorë. Natyrshëm, natyrshëm. Ë, uh, çfarë ndodh tjetër? Përveçse e, unë e kuptoj që ti ke qenë shumë shumë e fokusuar tek Marubi mm -hmm. këto ditë dhe me të drejtë kështu. Ë, uh, megjithatë kam vënë re që që ka pasur edhe disa ngjarje të tjera. Të tjera. Po. Njëra nga ato interesante kishte të bënte për shembull me politikën e jashtme serbe. Mm -hmm. Siç po shikoja, uh, Bashkimi Evropian i ka nisur ose përgatitet që të nisë një notë proteste uh, Serbisë nga sjellja e padenjë e ministrit të jashtëm serb, zotit Vuk Jeremiç, një skuth uh, i certifikuar edhe ky. Të betohem që është skuth. Okej. Okay. Mm. Bashkimi Evropian pritet t'i dorëzojë një notë proteste Serbisë nëpërmjet kanaleve diplomatike për shkak të sjelljes përbuzuese dhe abuzuese dhe aspak korrekte të shefit të diplomacisë serbe Vuk Jeremiç ndaj shefit të zyrës së Bashkimit Evropian në Beograd, Peter Sorensen. Lajmin e ka publikuar gazeta Dnevnik e Novi Sadit duke u mbështetur në burime diplomatike të Bashkimit Evropian. Nota e protestës do të dërgohet gjatë ditës së ardhshme dhe do t'i dorëzohet shefit të misionit të Serbisë pranë BE-së në Bruksel, ose direkt ministrit të Jashtëm në Beograd, Robert Cooper, drejtori i përgjithshëm për politikën e jashtme të sigurisë në BE dhe bashkëpunëtori i ngushtë i përfaqësuesit të lartë të BE-së Javier Solana e kanë njoftuar të premten në për... në mbrëmje në Bruksel Komitetin Politik. Ëh, dreqi ta hajë këto lajmet kaq teknike. Çështja është që ai s'u ka dhënë fare fjalën këtyre të BE-së, sepse nuk ka dashur që që t'u japi uh, Siç duket, Serbia nuk do që të negociojë me për çështjen e Kosovës me Bashkimin Evropian, do që të negociojë vetëm me OKB-n. Mm. Dhe për këtë arsye ka thënë ai don kohën. Vetëm me OKB, tani. Nuk flas fare me me të tjerët, kështu që nuk më shëton fjalën. Kështu që ku di unë? Lajme. Ka pasur edhe një lajm nga Transparency Transparency International, mm. uh, Albania. të cilët ose dega e tyre në Shqipëri ka kërkuar aplikimin e rregullave të repta për transparencën e plotë të financimit të partive politike në kohën e fushatave zgjedhore, sidomos për zgjedhjet e ardhshme. Në një konferencë që kanë dhënë këta për shtyp, zoti Kliton Zguri që e përfaqëson Tian këtu në Shqipëri tha se duhen publikuar listat e sakta të të gjithë bizneseve që nuk mund të financojnë partitë politike si dhe ato që do të financojnë fushatën. Sipas Transparency International, është e domosdoshme që shpenzimet e zgjedhjeve të bëhen publike në media dhe përpara opinionit publik. Transparency International thotë se transparenca e plotë e procesit të zgjedhjeve të ardhshme i shërben integrimit të vendit dhe zhvillimit të zgjedhjeve konform standardeve reale ndërkombëtare. A mendoni juve që duhet partitë politike të bëjnë të kthjellta, transparente, ë uh, e mira kështu do ishte. Fondet e tyre? Fondet e tyre se nga u vijnë dhe, po, sponsorizimet për po, fushatën. Po patjetër, ka bërë vetëm njëra parti. Cila parti ka bërë? Që është parti me kontribut vullnetar. E kush është kjo? G99. E ka bërë? Po. E sigurt? E ka bërë. Tani e po, sigurt unë nuk jam për asgjë, po Sipas tyre. E ka bërë. E ka bërë. Po, po. Po mendoni pse duhet, pse duhet unë të tregoj për shembull se kë kam mik, kush Fazlliç m'i jep lekët mua apo kush Po, Ha? duhet të Po. tregosh sepse ta di edhe unë. Po pse ta dish ti? Unë këti me me, me punët e mia më buri dot. E, Me jo se a, mund të jenë lekë të ardhura nga burime të dyshimta dhe për përdorime të dyshimta. Në dyshim ti që këto po, burime janë të dyshimta. Sigurisht, sigurisht. Po përpiqesha të bëja pak oponencë. Po bën oponencë. Po ne të dy kemi filluar ta kemi shumë të vështirë t'i bëjmë oponencë njëri-tjetrit. Se jemi praktikisht dakord për çdo gjë. E pra, unë them të mbyllet Akademia e Filmit Marubi. Po. Unë ah, them mos ket më mos ket më filma këtu në Shqipëri. Vetëm të lexojnë njerëzit, ç'na duhet kinematografia, ç'na duhet Se, arti në fund. Mirë që kemi realitetin e zymtë, po ta bëjmë të zymtë deri në fund. Po sigurisht, ne kemi politikë me shumicë në këtë vend. Ja, e dini çfarë? Takova një mikun tim uh, të vjetër, i cili punon operator për njërin nga televizionet këtu në Shqipëri. Mm. Edhe më tha diçka që ishte sa dekurajuese, aq edhe frymëzuese në të njëjtën kohë. Ky djalë është operator. Ë uh, ka mbaruar Institutin e Lartë të Arteve, uh, ka qenë piktor, mm -hmm. uh, fillimisht shumë shumë i talentuar. Mm -hmm. Dhe po më thoshte i thashë si kalon? Më tha, e di çfarë tha, m'ka ardhur në majë të hundës, uh, këtë punën e operatorit e bëj me sy mbyllur. Mm -hmm. Tha, dhe dua, kam kaq kohë që dua që të bëj një dokumentar, dua të bëj një film për një çështje ndoshta të gjakmarrjes, ndoshta të Gërdecit, ndoshta të varfërisë, ndoshta diçka nga Shqipëria. Mm Por dua që të punoj në në në formën e një dokumentari, diçka që është më sfiduese si punë se sa operatori. Dhe më tha, më ka ardhur në majë të hundës ë uh, puna e operatorit sepse më duket vetja si një ping pong. Shkoj tek PS-ja, marrim një deklaratë nga Erion Braçe. Shkojmë pastaj tek PD-ja, marrim një kundër deklaratë nga Erion Bogdani. Shkojmë pastaj tek kryetarja e parlamentit, marrim një kundër kundër deklaratë nga ajo. Kthehemi prap tek PS-ja, se ka dalë Arta Dade. Po. Marrim një kundër deklaratë ndaj deklaratës ose kundër deklaratës që ka dhënë Jozi dhe pastaj uh, shkojmë përsëri tek Erion Bogdani që uh, e ka riformuluar deklaratën e parë dhe do që ta japi sërish. Domethënë vimë vërdallë gjithë ditën nëpër Tiranë duke u marrë me hajvanllëqe. Më tha, mhm. nuk ka mhm. as lajm në kërkimin ose në në sensin e vërtetë të lajmit janë vetëm batuta dhe kundër batuta që këta bëjnë njëri me tjetrin, mm -hmm. një politikë e flliqur, uh, idesh të shterura që merret me llafet e njëri tjetrit. Kështu tha ai ky për mua, epo ja çfarë do të them unë ty për atë. Më kupton, domethënë nga LSI-ja tek PS-ja tek PD-ja, ë tek tjetri, te tjetri, te tjetri, te tjetri. Nuk ka ide, nuk flitet për çështjet, nuk flitet për hallet, nuk flitet për problemet, për çfarë është e drejtë, çfarë është e gabuar, çfarë është plani, çfarë është e mira, çfarë do të bëjmë Por flitet që ky është kriminel, ky ka qenë hajdut, ë uh, ai tjetri është kurvar. Ku di unë tash, domethënë vetëm po. me me me, me kështu gjërash. Po çdo gjë është shfaqje dhe jo, performancë. Po mendoja sikur në një moment vetëm gjithë operatorët binin dakord me njëri tjetrin dhe për një orë ose dy orë ose mm. një ditë të tërë, asnjë mos filmonte se ç'ndodhte te PS-ja, te PD-ja, e tjera, e tjera. S'do kishte më përgjigje dhe kundër përgjigje dhe s'do dinte çfarë të bënte. Jo, unë për një moment. Sigurisht Altin që kjo është ëndrra e shumë operatorëve. Unë për një moment ndoshta imagjinova, po me atë imagjinatën time të shfrenuar që ndoshta politika do të merrej realisht me me ndonjë gjë që vlente, ëh. Mm -hmm. Sikur sikur politika një ditë ta linte pa përgjigje, një batutë idiote që mm. lëshon njëri prej tyre, ëh. Nuk e di, nuk e di pse pse më duket kaq e habitshme që u uh, ça thaj? Hajdi gati, gati, gati kamerat. Un tash do do ta shaj nga nona, ë? Edhe del në fund pasaj kryeministri që i shan nga robt të gjithë. Edhe kështu jemi në rregull. Blendi e di çfarë problemi kemi ne shqiptarët? Jo. Do e the, e thash më fund, ne shqiptarët. Uh, jemi shumë empirikë. Asnjëherë nuk kemi arritur ta kuptojmë që territori dhe terreni nuk është fizik, po një koncept i terrenit mund të jetë edhe shpirtëror, edhe mm. artistik. Mm -hmm. Mund të jetë edhe terren mendimi. Jo, ne jemi jemi shumë jemi shumë empirikë, jemi shumë të ngulur mbas truallit. Jemi shumë të ngulur mbas truallit. E kemi vështirë të ngrihemi mbi truallin. Jemi edhe cinikë. Mendon që jemi cinikë? A, cini, cinizmi është inteligjencë. Ashtu. Nuk them se jemi cinikë. Shoku im ka një uh, një përkufizim për cinizmin. Ëh, mm -hmm. uh, thotë një cinik kur shikon lulet, kthen kokën dhe kërkon ku është arkivoli. Mos është një shoqja tënde? Jo, në fakt e, edhe ti e thua këtë? Po. E, shumë mirë. Atëherë bëheni dy. Bëheni dy. 0692084436, 0692084436 është numri i telefonit. Një sekondë Artin. Kam një një lajm cinik në vetvete që doja ta ndaj me juve. Po. Blen arkivolin përpara vetvrasjes, por nuk vdes. E kishte përgatitur si mos më mirë vdekjen, por tentativa për vetvrasje i ka dështuar. Kjo ka ndodhur fare pranë nesh tek uh, fqinjët tanë në Mal të Zi, pak në veri të Shkodrës, për ata mm. që nuk e dinë ku është Mali i Zi. Wow. Afër fare. Se, do, e. Uh, një qytetar i Malit të Zi, emri i të cilit nuk bëhet i ditur, ka blerë një arkivol në një agjenci funerale dhe pasi është futur brenda tij, ka qëlluar veten me pistoletë në kokë. Nuk ka mundur të vdesë, por personi është transportuar menjëherë në spital ku dhe po kurohet. Ngjarja e rrallë ka ndodhur në Podgoricë. E rrallë po ka ndodhur? Po, mësohet se personi kishte tentuar t'i jepte fund jetës për shkak të problemeve të rënda familjare, por duket që plumbi në kokë nuk i ka depërtuar. Si, si ka bërë derman. e po kësaj i thonë të mos të të dojë as vdekja. Çfarë nuk bëjnë njërëzit, If you want to be a hero, well just follow me. Rikthehemi në studio, ju kujtoj numrin e telefonit 069 20 84436, mund na kontaktoni me pyetje. E di unë që ju prisni nga një Gjëagjëzë. Po s'ka gjë. Gjëagjëzën e ditës, po sot nuk ka gjëagjëzë. Apo ka Blendi. Uh, ka edhe mund të ketë gjë, mund ka gjë gjë. Ju kujtoj edhe adresën tonë të emailit dzf@radiorock.al. Mund të na shkruani. Do preferonim në fakt na shkruani pak për ditën e sotme, për atë çka po ndodh uh, me mm. artin, edhe për atmosferën te Akademia Marubi, po për gjithë ata se ka njerëz që janë afër kësaj akademie ka njerëz që janë larg, e po që të dyja palët mund të jenë afër artit, kështu që mund ta shtrojmë temën disi në një nivel edhe më parimor, edhe më të përgjithshëm. Mund të flisnim pak për artin, për terrenin artistik, për respektin, për fisnikërinë e këtij e këtij terreni, për hapësirat që ka zënë ky terren të ngushta e të kërcënuara në Shqipëri, a mund ta shtrijmë debatin, ëh, edhe mm -hmm. përtej këtij rasti që është i rëndësishëm, po për disa mund të jetë i lokalizuar Për sa kohë që parimisht kanë artin të rëndësishëm. E vërtetë është kjo. Për Marubin faktikisht nëse dëgjova zotin Çashku që është e vetmja shkollë që njihet dhe përtej Shqipërisë. Po, është një është e akredituar brenda Shqipërisë, do të thotë diplomat njihen nga shteti shqiptar edhe njihen në tregun e punës, por dy është edhe e njohur ndërkombëtarisht. Për të gjithë ata që janë kuriozë apo për të gjithë ata që informohen mirë para se të mbajnë një qëndrim e që me të drejtë bëjnë kështu, mund të shkojnë tek faqja e shkollës afmm.edu.al dhe të shohin se sa bashkëpunime ndërkombëtare nga sa ambasada dhe or organizma dhe shkolla, universitete në mbarë botën të kësaj fushe kanë krijuar kontakte dhe bashkëpunim kjo akademi. Mm. Mora vesh po prapë ditën e shtunë që janë dhe profesorë të huaj me emër po. që vijnë, që kanë ardhur dhe japin dhe mësim. Ëh. Mm -hmm. Mbase edhe për një shumë shumë modeste. Po. Dhe kjo cilësohet e tëra pastaj si një biznes ku domethënë po të marrësh shpenzimet vetëm vatjet dhe ardhjet dhe shpenzimet qoftë edhe për gjërat që ata kanë në lidhje me mjetet e punës, s'mund të s'mund të quhet dhe s'ka se si quhet. Po. Një biznes privat siç pretendohet. Është nuk është biznes privat, po është për biznes privat. Edhe është, është dhe pikërisht unë prandaj thashë që në fillim që ta hiqim këtë siklet të madh që të gjithë presin të dëgjojnë që ne themi është biznes sepse është shkollë private, por nuk është vetëm kaq. Pjesa e biznesit edhe e fitimprurësisë së kësaj mm, shkolle është, pastaj po ta marrim hollë-hollë, si çështje dhe si temë, në fakt aty do të prishet një territor që është territor që nuk e cënon në vetvete godinën ku zhvillohet mësimi. Mm -hmm. Kështu që thellë-thellë Çashkut nuk është se i preket llogaria bankare për gjithë ata që janë të shqetësuar në këtë pikë. sepse do ketë do të vazhdojë të ketë studentë brenda asaj shkolle dhe brenda asaj godine do vazhdojë të bëhet mësim edhe ndoshta do vazhdojë të bëhet pagesa e përvitshme e studentëve. Mm -hmm. Problemi aty qëndron tjetërkund. Problemi është sepse aty po rrëzohet një ekran. Problemi është se aty po rrëzohet një simbol dhe po prishet një territor i cili tash tanimë ka një traditë, për shembull në prill aty organizohet festivali ndërkombëtar i të drejtave të njeriut. Po. Kështu që është do vijnë përfaqësues nga e gjithë bota, kineastë, artistë, intelektualë. Uh, si mund të vijë, si mund të bëhet një mund të organizohet një festival ndërkombëtar i të drejtave të njeriut në një ambient të betonizuar? Po, nuk është se këtij shteti ndonjëherë i ka rënë mendja për për filmin, për artin në përgjithësi. Unë e di që ëm um, Ajo çfarë çfarë e lë edhe edhe këtë vend, edhe këtë publik në në shumë mënyra të varfër, është mungesa e ti shkon nëpër Tiranë dhe ka fare pak gjëra artistike për të parë, për të dëgjuar, ë uh, për të ndjekur. Domethënë njeriu, shpirti i njeriut ka nevojë edhe për për filmin, edhe artin në vetvete, të vihesh kundra artit është në fakt një një një shenjë, ku di unë, ë uh, e një barbarizmi total. Të merren vetëm me Në hartën e tyre nuk ekzistojnë ë akademia, nuk ekziston kinostudio, ekzistojnë vende si Jala, Gërdeci, ë mm. gjëra të tilla. Dhe nuk dua që ta politizoj temën, por dashje pa dashje bëhet politike, sepse është politika që ndërhyn në këto. Janë politikanët të cilët vendosin edhe për artin, edhe për varfërimin, rrënimin shpirtëror të këtij populli. Ministria e Kulturës në këtë rast, që vetëm e kulturës nuk mund të quhet, mund të quhet Ministria e Llëtyrës në në shumë E të mendosh që ministri i kulturës Ylli Pango vjen nga një karrierë akademike. Mhm. Mm po, me sa duket ka qenë një nga ata, jo ka qenë, po unë them me siguri që ka qenë një akademik i shtirur. Thua? Po. Pango i shtirur? Po. A do a do që të filloj të flas për librin e tij Psikologjia Sociale që është përkthim e vjedhje dhe plagjiaturë apo do që të filloj të të flas për terrorin dhe fashizmin që ushtronte nëpër korridoret e Fakultetit të Shkencave Sociale, apo do që të të flas për lekët që ka marrë gjatë kohës që ndaheshin uh, studentët nëpër degë apo do të të flas për reprezaljen që ushtronte ndaj pedagogëve e ndaj studentëve apo do të të flas për dallavere të tjera të Ylli Pangos në fakultete dhe jo vetëm. Pangoja dallavere xhi, lëre tash se këto nuk nuk t'i besoj as në këtë jetë as në tjetrën. Unë kam një gjë gjë fare të thjeshtë. Ëm ehm, dhe shumë të lehtë hmm. për ata që dëgjojnë. Çfarë duhet thyer para se të hahet? Arra. E gjeti prapë më duket. Po, jo, arra mund të ishte përgjigja, por nuk kam ndërmend arrën. Është uh, diçka që duhet gatuar. Ti na gjet. Që duhet gatuar? Duhet thyer pastaj të hahet. Veza. E gjeta. Duhet të gjeti, ja më kok vez. Po jo ti këtu. Ishte shumë e thjeshtë. Mirë, mirë, atëherë do t'ju do t'ju bëj. Jo, më vajti që në fillim mendje po s'po e thoj. Do t'ju bëj një tjetër atëherë. Kjo pa. Po. është ca më e vështirë. Ëm, um, çfarë ka dy shtylla kurrizore dhe mijëra, mijëra brinjë. Ka dy shtylla kurrizore dhe mijëra, mijëra brinjë. Shkallë. Mos e gjeni, ju lutem. Shkallët. Ti e gjete prapë. Ku ka mijëra oh, shkallë? Oh. Ku gjitesh ti? Pa tani. Po kena ashensor tash i pëlqen. U e di, është uh, hekurudha. Zoti na ruaj. Kemi një sabotatore të, të programit këtu. Sa më gëzon kjo pjesa kur i gjej vetë gjëegjëzat. Po pra, ke, më pëlqen shumë, më pëlqen shumë. Atëre, ëm, um, çfarë mund ta mbushi një dhomë? Po ç'po ti? Që, që nuk e kanë filluar te zhurma. Ka ardhur fadroma. Po. Më duket se po vjen fadroma edhe këtu. Ka ardhur fadroma. E keni vënë re që fushata elektorale ka nisur? Jo. Jo. nuk e kemi vënë re mm. ne, sepse na ka ardhur fushata para syve, nuk kishim si të bënim ndryshe. Pikërisht, ë uh, ajo çfarë çfarë bëri përshtypje gjatë uh, gjatë të premtes së kaluar ishte neve folëm pakëz për këtë, por ishte edhe data 20 shkurtit, ë uh, që rënia rënia e bustit. monumentit që mm -hmm. që tashmë monumentit po, po bustit. Praktikisht dhe zyrtarisht u privatizua nga Partia Demokratike. Kjo datë i përket i përket PD-s, ë tash e tutje dhe krimeve të komunizmit. Çfarë më vret mua, edhe jam krejtësisht kundër, ë edhe jam krejtësisht ë pro dënimit të të gjithë krimeve të komunizmit, por ë, më vjen çik ndot, me thënë të drejtën që në vitin 2009 neve merremi ende me me këto gjëra, në vend se të diskutojmë po. për për gjëra që janë reale, për probleme që na shqetësojnë sot, për sfida me të cilat vendi përballet në të ardhmen, për punën, për varfërinë, për arsimin, për artin, për shëndetin e të tjera, të tjera, të tjera gjëra si këto, të cilat janë kthyer në në Biseda abstrakte, askush nuk do t'ja di, domethënë dalin njerëzit dhe flasin ende për për krimet e komunizmit. Mhm. Ndërkohë që duhet të ishim marrë me me ca gjëra të tjera. Kjo më duket mua si varfëri mendimi. Nuk e di se çfarë mendoni. Kjo është më tej se varfëri mendimi. Ka shkuar te mirët. Mm. E dini juve që shteti ynë punon shumë? Po. Si shteti punon? Po. Shteti, natyrisht. Jeni dakord me këtë që në zyrat e shtetit punohet po. shumë? Ore po. punohet edhe po, sa herë që ty? Ëh? Mbaroj punë gjithmonë. Un kam uh, një kështu E di çfarë më kujtohet? E di çfarë po. më kujtohet mua kur hyn nëpër zyrat e shtetit? Urdhra. Mban gjithmonë erë bukë të thekur mm -hmm. dhe sheh gjithmonë njerëz që han domate djathë dhe mollë. Shi shi. Po. Han domate djathë dhe mollë. Po në një tjetër bëjnë? Po tani. Okej, okay, do të them unë diçka, e di që do më shash, se ti je ajo që më më. Okej. Okay. Ishte njëri që shkon dhe kërkon punë uh, në shtet. Dhe afrohet njëri nga këto institucionet tona dhe ulet atje dhe merret një intervistë për punën që do të niste dhe i thon, diçka i thon, ke shërbyer ndonjëherë uh, në ndonjë luftë, je veteran apo ke ndonjë invad, invad, invaliditet. Ë uh, se kjo të ndihmon për gjetjen e punë. I tha, me thënë të drejtën tha kam punuar dikur në minierë tha dhe në një aksident un kam humbur organet gjenitale. Okej. nuk i kam tha, por megjithatë kjo nuk më pengon mua që të punoj fare. Mhm. I tha, në rregull tha, e paske këtë invaliditetin, kështu që do të fillosh punë, i tha. Puna këtu nis në orën 7, jemi deri në orën 3 e gjysmë mm -hmm. këtu Ti do vish tha nga ora 11, 11 e gjysëm, deri në orën 3 e gjysëm. Edhe ky tha dakord tha, shumë faleminderit që ma jepni punën, por pse unë duhet të vi tha nga ora 11, 11 e gjysëm përderisa ju nisni në 7. E po i tha nga ora 7 deri në 11 e gjysëm ne kruajm topet dhe dhe me që ti tha nuk i ke tha më mirë mos hajde. Okej. Okej, tani vjen. shumë e bukur kënga Breaking the Habit nga Linkin Park. Kjo është Radio Rock. Ora është 8:48 minuta. Ju kujtoj numrin e telefonit 0692084436, po se t'ia bëjmë që s'kemi gjëegjëzë. Jo, e kemi gjëegjëzë, të thashë, çfarë ka dy shtylla kurrizore dhe mijëra brinjë? Nuk e gjeta? Ah, oh, dreqi ta hajë, e gjeta prapë. Kështu që na duhet një tjetër ah, gjëegjëzë. Mirë. Ju kujtojmë adresën e emailit dzf@radiorock.al. Po. Mm. Po. Po sigurt. Po. Vazhdo të lutem. Jo, kam një lajm nga arsimi, thotë part-time datat e regjistrimit për juridikun. Gjashtëdhjetë vende shtesë në fakultetin e drejtësisë, po me sa di unë, ka pasur një kështu konfuzion total. Ka patur një konfuzion sepse ka patur mashtrues brenda e po. shkelje kriteresh e procedurash. Ndërkohë poshtë lajmit diku gjeni te gazeta Standard, studentët e çregjistruar u diskriminuan. Thotë, studentët e po të çregjistruar thonë se nuk ishin informuar dhe se ka dhe studentë të tjerë. Po që kur qenka kriter moral që duhen informuar paraprakisht mashtruesit. Mm. Unë s'po lexoj më gjatë sepse në studio do të thonë po, për gjithë ata që interesohen, uh, faqja 7 Gazeta Standard. Po që bëni mirë që gjërat t'i merrni vesh para kohë, edhe nëse s'u informojnë, të shkoni vetë. Qoftë se keni ndërmend të mashtroheni, të dini se çfarë po. çfarë do të jetë mashtrimi më, më efikas, ëh. Mm. Morën vesh që një 14 vjeçare është vënë në pranga. 14 vjeç. Po po po. Një nxënëse amerikane 14 vjeçare është arrestuar pasi dërgonte mesazhe nga celulari gjatë orës së mësimit Mësuesi i matematikës i kishte kërkuar vajzës të mos merrej me telefonin, por ajo i kishte thënë se nuk kishte me vete një të tillë. Pas këtij pohimi, mësuesi thirri një polic që e arrestoi vajzën për shkak të sjelljes së papërgjegjshme. Mund të bëhet kjo? Po, uh, vajza është nga Watonska East High School në Wisconsin dhe vazhdoi ta mohonte që kishte pasur celular edhe pas marrjes në pyetje nga polici. Ai kërkoi numrat e telefonit të prindërve pas disa tentativave që dështuan për shkak të numrave të pavërtetë Që jepte vajza, u arrit të njoftohej e ëma. Por edhe pas mbërritjes së nënës në shkollë, vajza nuk pranonte që posedonte një telefon. U desh ndërhyrja e një policeje femër, e cila kontrolloi dhe zbuloi celularin. Ajo u arrestua, u pezullua për një javë nga shkolla dhe u dënua me 298 dollarë gjobë dhe telefoni iu konfiskua. Kjo sepse sepse është e vërtetë, nuk mund të kontrollohet një vajzë nga një polic mashkull, është ligj. Është po, është vendosur kjo edhe nëpër aeroporte. Në qoftë se kalon nëpër këto dhomat dhe të duhet të të kontrollojnë, uh, unë refuzoj të kontrollohem nga një mashkull, për shembull dua të më kontrollojë një police femër. E, po ty duhet të të kontrollojë një mashkull, në fakt. Jo, unë e kanë dorën më të butë, e kupton se... Ashtu, a? Dreqi ta hajë, a? Po kush e mori çmimin Oscar nga filmat? E harruam fare. Ç'na duhen çmimet Oscar. Neve edhe një kinema që kemi këtu po na ajo edhe një shkollë filmi që kemi po na prishet. Po Ju mendoni? Megjithatë mendoj që heqim dorë komplet nga filmat, nga librat. Ore po kjo Akademia e Arteve çfarë bën kjo? Cila Akademi e Arteve? Ah, Akademia e Arteve këtu. A ka ndonjë çik ndjenjë për artin? a? për vetë. Solidarizohet Se ajo. nuk janë solidarizuar fare Se artistët? di jo. Aspak. E bën si ata, domethënë që kur vijnë të marrin e, ty, nuk do ketë mbetur më njeri. Kur t'i vijë radha Akademisë së Arteve, nuk do ketë mbetur Mhm. askush që të dalë në mbrojtje. Po se nuk kanë as konkurrencë, kjo është më e forta. Është Mm. institucion shtetëror, Mhm. kjo është privat. Të dy janë publik, në fakt po. E, Se, s'e di, unë mendoj, mund të ketë ndonjë farë xhelozie mbase, thonë shyqyr që po e prishin. Ashtu, a? Po, po, po. Në fakt, Slumdog Millionaire, siç marrim mm. vesh, ka marrë 8 çmime Oscar. Uh. Wow. Slumdog Millionaire, uh, ti e ke parë? Jo, yes, As ti s'e ke parë akoma, unë e kam parë. Ti nësi që e kam parë, dhe shtë. Po, si, siç, që do me thënë, uh, milioneri nga, nga lagja e të varfërve, mm -hmm. apo mhm. nga lagja e qenve, siç ia kanë përkthyer ca vetë, ka marrë 8 çmime Oscar, filmi i Danny Boyle, uh, regjisor anglez, uh, po filmi e ka tematikën nga varfëria indiane. Në fakt mm -hmm. ka mhm. pasur edhe protesta për këtë filmin. Uh, kemi folur për këtë, por bën një farë romantizimi të varfërisë dhe mhm. njerëzit e varfër të Indisë kanë dashur që të shprehin uh, zërin e tyre që kanë thënë që varfëria është më keq. Nuk është kaq e bukur sa ç'e bën. Mm. Në fakt e romantizon uh, Danny Boyle në film, uh, por nuk është e bukur kështu uh, siç mund të duket në në filmin tuaj thotë, është me të vërtetë e hidhur dhe e vështirë. Një film tjetër që ka qenë Curious Case of Benjamin Button? Po, Curious Case of Benjamin Button ka qenë njëri nga filmat e tjerë që kanë pasur uh, pretendime të mëdha për Oscar, megjithatë. Nuk e kam parë, është i lezetshëm. E ke parë ti? The Reader. E, The Reader nuk e di. Nuk e di. Se sa ka fituar. Do të shikojmë pak uh, janë uh, wrestling. Oh, dhe për në fakt ka fituar uh, çmimin uh, për aktorin më të mirë Heath Ledger. Mm -hmm. për rolin e vet të Jokerit në filmin ah. Batman The Dark Knight. Ëh, ah. uh, ashtu siç pritej, domethënë, uh, Heath Ledger ka ka fituar. Kam një listë këtu. Atëherë, filmi më i mirë është Slumdog Millionaire. Po. Ë uh, aktori në rolin kryesor është Sean Penn. Ah, Këtë vit Sean Penn me filmin Milk. Mm -hmm. Po. Aktorja në rolin kryesor që fiton Oscar është Kate Winslet për sërisht Leximtarin. uh, editimi i tingullit uh, fiton The Dark Knight. Ktu është për domethënë gjithë ato zhurmat e gjërat që dëgjohen. Efektet vizuale fiton The Curious Case of Benjamin Button, merr një uh, Oscar për këtë. Atje ka pas shpenzime kolosale për efektet vizuale të, mm. të këtij filmi. Dokumentari. Është përdorur teknologji shumë e zhvilluar për të mplakur fiton çmimin. Ë uh, dokumentari me metrazh të gjatë është Man on Wire, mm -hmm. një burrë mbi tel. Ë uh, aktori në rolin mbështetës Heath Ledger për rolin e Jokerit në Dark Knight. Mm -hmm. Filmi me metrazh të shkurtër është Vendi i lodrave ose Bota e lodrave është një më duket se është film austriak. Uh, nuk e them dot uh, në gjermanisht se si quhet. Për kinematografinë fiton Slumdog Millionaire, për grimin fiton The Curious Case of Benjamin Button. Patjetër. Mm. Ëm, uh, s'kishte se si. The Duchess ose Dukesha fiton për uh, Oscar për kostumet mm -hmm. e veshura. Ëm, uh, drejtimi ose regjisura artistike fiton The Curious Case of Benjamin, Benjamin Button. Button. Uh, filmi i shkurtër i animuar, filmi vizatimor është La Maison en petits cubes. Uh, shtëpia me kube të vogla. Po. La Maison en petits cubes. Pastaj uh, filmi filmi i animuar i gjatë është Wall-E. Oh, Wall-E. Uh, Wall-E. Po, uh, skenari fiton Slumdog Millionaire. Mm. Ë dhe Milk gjithashtu, sepse ka skenar të përshtatur dhe skenar origjinal që është shkruar për filmin. Slumdog Millionaire është përshtatur nga një roman, ndërsa për skenarin origjinal fiton filmi Milk, me të cilin uh, Sean Penn ka fituar edhe Oscarin për aktorin në në rolin kryesor. Pastaj aktorja në rolin uh, mbështetës është Penelope Cruz, me Mirë. Vicky Cristina Barcelona. Këta janë pra fituesit nga nata e Oscarve. E hoqëm edhe kuriozitetin. E hoqëm kuriozitetin. Slumdog ka korrur një po. sukses të jashtëzakonshëm. Sean Penn merr uh, rolin kryesor, edhe Heath Ledger merr rolin bashkë me Kate Winslet dhe Penelope Cruz, ha? Çfarë keni ju zojt? Ne zojt. Pak nga pak, në fakt arritëm në fundin e emisionit Dita Zë Fill në Radio Rock 104.6 FM. Uh, ju kujtoj edhe një herë për të gjithë ata që duan të nënshkruajnë fort peticionin në mbështetje të çështjes tashmë Marubi, uh, t'i drejtohen linkut në internet afmm.edu.al. Ata që, uh -huh, ata që kanë mundësi pastaj të shkojnë personalisht edhe fizikisht në ambientet e Marubit për të mbështetur e për të dhënë një dorë. studentëve aty edhe mbështetësve të tjerë që ndodhen, le të shkojnë. Mhm. Mm uh, tjetër çfarë do kujtoj? Kujtoj që uh, duke filluar nga ora 11, po në ambientet e kësaj akademie shfaqen filma në shenjë proteste, po kjo është protestë artistike në ekranin e madh të kino teatrit veror, mm -hmm. po edhe në ambientet e sallës brenda godinës, sallës së kinemasë, ambientet e brendshme të godinës, Akademisë Marubi. Ju kujtoj edhe një herë që është duke u përgatitur, e, është në vlug e sipër, fushata e 15 marsit, e, për të gjithë ata që duan të japin një kontribut edhe këtu, të drejtohen pranë zyrave të lëvizjes Mjaft. Në fakt po shikoja që kishte edhe një lajm sot për këtë në njërën nga gazetat e ditës thuhet që Luan Hoxha ka dëshmuar kundër Mediut dhe gjeneralëve në prokurori. Mm. Dosja bëhet rreth 3000 faqe E gjitha kundër atyre. Megjithatë akuza mua më duket pak, pak e butë, pak e stisur është përdorim të tyre, eh? sa mundet, ku diun. Kam dhe një të fundit. Pa. Po. Edhe do ta lëmë. Uh, është një lajm në fakt, meshkujt dhe femrat mëkatojnë ndryshe. Meqë u bëmë neve xhelozë për ty dhe jo për mhm. bukurinë e Brad Pittit. Mm -hmm. Meshkujt dhe femrat mëkatojnë në mënyra të ndryshme. Një raport i publikuar nga Selia e Shenjtë I mbështetur në një studim të një prifti katolik 95 vjeçar, e ç'di një prift 95. Ky ka 15 vjet që nuk mëkaton fare. I Sa i bën keq mos ka eksperiencë bleni. i bën një renditje, po ky ka mëkatuar sa për 30 vjet do Po thoshte. pra, Një renditje i bën një renditje pra mëkateve njerëzore. Në krye të listës së tyre për burrat qëndron epshi dhe më pas grykësia. Mhm. Ndërsa në krye të listës së mëkateve femërore, ha, E di se çfarë është? Ja, jo, zilia. Ja, është krenaria dhe më pas lakmia oh, po dhe zemërimi. Krenaria është virtyt. E prisja që do të kundërshtoje. Krenaria dhe është virtyt. Kundërshtimi është mëkati i tretë. ja, nuk Kundërshtimi 1 dhe krenaria 2 janë virtyte. Ato dy të tjerat po i mbajmë se nuk dua që të ndiheni Sigurisht, jo, inferiorë. Sigurisht, vetëm virtyte keni edhe kur mëkatoni nxirrni virtyte. Po. Raporti është paraqitur nga Roberto Buza, Dhe është mbështetur në gazetën, është mbështetur nga gazeta e Vatikanit dhe nga teologu personal i Papës. E di cili është problemi i këtij lajmi? Urdhëro. Është që është bërë vetëm nga meshkujt. Mm, sigurisht, e po tash Papën femër s' do ta vëmë ne. Imzot uh, Vojevic uh, shkruan se ose shkruan për Observatorin Roman se veset e meshkujve ndryshojnë nga ato të femrave dhe vështirësia e përballjes me to ndryshon nga njëri mëkat tek tjetri. Besimtarët katolik duhet të rrëfehen të paktën një herë në vit tek prifti, por nëse i referohemi Italisë, rrëfimi është kthyer në një dukuri të rrallë vitet e fundit. Sipas një studimi të fundit, 1/3 e katolikëve nuk e konsiderojnë më rrëfimin si të nevojshëm qenkan bërë protestantë pa kuptuar, ndërsa 1 në 10 persona e sheh atë si një pengesë në dialogun me Zotin. Mm. Dhe më mirë të vetë thotë se sa. Mm. Dhe mëkatet, me ka ndërmjetës. Mhm. Zoti i numëron mëkatet e femrave. Po. Mbi të gjitha, kjo do të theksuar. Në fakt ka një shprehje shumë të bukur në Bibël që ai se po e zbus pak me ty, që thotë që Zoti i ruan lotët e femrave në një vazo të veçantë. Ah. Vërtet? Mhm. Edhe përse i përdor? Nuk të gënjej. Është shprehje, është thjesht metaforë. Për t'ujitur lule. Mirë, por po- lotët e femrave nuk shkokan kot. Tonat vu, ja, vu. Tuajt si duket i i, për, i përdor për shi. E, me sa duket. Po. Ne kemi nuk qajmë, ai nuk qan. Ndërsa lotët lotët tani Ori është burr më. Lotët tani përdoren për vesë mëngjesi. Ashtu. Oh. Sa më pëlqeu kjo. A ta mbyllim me frazën time? Po, po e mbyllim me frazën. Thuaj edhe, thuaj edhe një herë. Lotët e meshkujve i përdorin për shi, për stuhi. Lotët e femrave zoti i përdor për vesën e mëngjesit. Hmm. Dhe me këtë shpreh Admirues të rockut jeni me fat. Ky është Radio Rock. 104.6 Ton Rock.